Kaže ovdje prvi farz, kaže, e, prvi od e, farajda, farzova, abdesta, kaže, en nije li hol da inama na mali a to je nijet, kaže, na osnovu hadisa, e, djela se vrednuju prema nijetima, djela se vrednuju samo prema nijetima, a drugo kaže, tu valisti šak, i zapiranje usta i nosa. Kaže Lina Rasula, lem je te voda ila te da ostan šaka. Kaže, jer, jer poslanik sallallahu nije abdestio, a da nije i zapravo usta i nos. Vakale, <clears throat> obalik fistin šaki ila antakune sajma. Također, kaže, rekao je u hadisu. I kaže, balik fistin šaki, dobro operi. Dobro operi uh, nos ila antekune sajma, osim ako si postač. Kaže također, navodi ovdje dio hadisa, wa kale sallallahu sallam, fe medmada, fe medmada Kaže, rekao je Allahu poslanik sallam, kaže, eh, pa kaže, pa i zapravo usta i nos. Ovdje, čini se ima ovdje greška. Kako je vas prevedeno? Kako je prevedeno ovaj dio? Iza peri usta, fa iz Isperi usta a u, kod rivajetu kod Hakima, jer u rivajetu kod prenosi Ashabi, on su opisivali njegovo stanje. Ovo je rivajetu kod Hakima gdje je došlo u naredbi da on rekao. <clears throat> Dobro. Oko ovog, pazite, ova, ovaj dio ovdje, zapiranje usta i nosa, ima veliko razredanje mišljenjacima, jel to, jel to odnosno šart valjanosti abdesta. Ne samo važi znači da li je rukn, ovaj, sad opet kažem, vraća se na, na poimanje ovaj, terminologije. E, terminologiju u smislu e, šta se podrazumijeva ovdje pod ruknom, pod vađom, farzom. E, znači ima veliko razvijenost kod toga da li je izapiranje usta i nosa, da li je to šart valjanosti abdesta. Odnosno kad neko ne bi oprao usta i nos, da li mu je ispravan abdest. Pa to kod, kod Hanefija, kod Hanefija to nije šart valjanosti. Osoba koja ne bi zaprala usta i nos, ispravan mu je abdest dok kod drugih učenjaka, većine učenjaka jest. Sljedeći što naveo ovdje treći, kaže gasu ulađe marra vahide, pranje lica jedan put, kaže e, vol ekmel selate lefijali, a kaže e, potpunije tri puta. E, četvrto, gasli jedinile kajn pranje ruku do laktova, lefijali sallallahu sallam, zbog postupka poslanik sallallahu sallam. Peto, mesko res, potiranje glavi, zbog riječi uzvišenom, sehu biru usikom i potarite svoje glave. Kaže Wakan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem mesaha ra'sehu aqbala bi yadayhi wa adbara eh, yabda'u bi muqaddimi ra'sihi eh, thumma yadhhabu bihima ila qafahu thumma yarudduhuma. Eh, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kada bi potirao glavu aqbala bi yadayhi wa adbara. Znači aqbala došao bi od pozada počeo bi od početka ili počeo od pozada, jedna i druga verzija, svi što smo pričali. Jedna i druga došla u hadisma, vredosnim Buhari muslima. Da počne od početka, ode nazad, vrati se naprijed, da počne od pozada, do naprijed i vrati nazad. Jedno i drugo opisano hadisma, tako da, da, da na ovdje pojašnjava. <clears throat> E, šesto, kaže Gaslu Riđlejne ma Kabein, zbog riječi poslanika sam srna vojlu lil aqabi minan nar, e, teško petama od tri. adi spominjali smo o ono, tefeku na lehi. E, a ovaj pranje nogu pranje nogu je naravno e, e, spomenuto, znači spomenuto u kuranskom ajetu, samo što u hadisu pojašnjeno detalje. Sedmo, tertib li anna laha dhekar humoreten fi dabije. Redoslijed. Da mora ići po redoslijedu, znači da redoslijedom misli se da, da ide ovim redoslijedom, e, znači kako je spomenuto ovdje. Znači da, da ide pranje, da ide pranje, znači prvo, e, vi ćemo ruke, pranje rukujem u stehab. Znači da ide lice, pa laktove, je tako? Lice, pa laktove, pa onda onaj, pa onda mes, pa onda noge. Da ide tim redoslijedom kako je spomenuto u kuranskom ajetu. Kaže, e, u sedam kaže, zbog riječi, kako je spomenuo, kaže Fikitabije, mislim, odnač, u kuranskom spomenuto je, nije slučajno ubačeno potiranje glavi prije nogu. Iako se, znači, sa strane arapskog jezika je bilo, bilo logičnije da dođe na kraju, da dođe na kraju potiranje glavi. Da bi bilo pranje nogu se slagalo sa onim što je spomenuto prije toga od lica i ruku do laktova. Uglavnom, znači, on dokazuje s time da ide, mora da je, da je šart valjanosti abdesta, da mora ići po redoslijedu jer je spomenut u Kur'anu zbog riječi poslanika sam za ibdeu bima bede Allah e, počnite e, sa onim čime počeo Allah ovaj se odnosi inače na, na obredima hađa što su radi, obredima hađa da se, što da se prvo uradi. Kaže, volena Rasula sallam dava me ala tartib, volem johil bihi. Kaže, jer je poslanik sallam neprestano tim rede pravo, stalno, neprestano, ustrajavao na tome i kaže, nije E, nije, nije iz, e, obavljao abdest neš, e, mimo toga. Drugi način obavlja abdest nije prenešen. Kaže Jurva Anhu, ennehu lemma vada maratebe kale hada vudu'un. La yakbalu salate illa bihi. I zato što je rekao, kaže, nakon što je tim redoslijedom abdestio, spomenutim poznatim, rekao je ovo je abdest, kaže Allah šanu ne prima namaz osim sa njim s da ovaj hadis, znači, slab, to imate dolna značaj, vjerojatno, da je hadis slab. Kaže, wa emrhu eh, تَرَكَ eh, fi qadamihi I kaže, ovo se navodi, znači, više argumenta. I kaže, naredio je, naredio ono, jednom od ashaba koji je ostavio jedan dio, jedan dio na, na, svom stopalu nije oprao, naredio da ponovi abdest. Ovdje je riječ, e, znači ima taj hadis e, koji se bilježi e, kod Ebu Tirmizija, da je on naredio, znači da je naredio, ovdje nije navedeno koji hadis, ima navedeno koji je bilježi hadis, nema ni tu navedeno. Samo da vidim malo u drugim knjigama, malo tu navedeno, ko je, ko prenosi ovaj hadis, <clears throat> da je naredio da se ponovi, tertib da bude Aha, evo ima hadis, bilježi ga Ahmed Abu, Daud, Ahmed, a šeha Albana cijeni vjerodostojnim. Da je, kaže, da je poslanik sam vidio čovjeka da klanja namaz, kaže fi eh, zahri eh, na, gornjem na gornje dijelu stopala, na gornjem dijelu stopala, kaže lum'atun qadr dirhem. Bilo je znači jedan dio svijeta, ali jedan dio, kaže, veličine dirhema, novčića. I ovo je jedan od ukoza što kod Hanefija, ovaj, što su oni uzeli, onaj, dok oni ovaj hadis, što u njih eh, ona neznatna nečistoća smije biti veličini qadr dirhema, mada uglavnom dokazuju to na osnovu eh, otvora eh, na ko čovjek kako duburi. Kaže, e, uglavnom, kaže, kaže, bilo je znači loma, znači jedan svijetao dio veličini dirhema, nočića, lem subhulma, kaže, nije, lem ju subhalma, kaže, nije e, voda oprala taj dio. Kaže, fe emerehu en ide vodu, pa je naredio poslanik San salem, naredio toj osobi da ju ide vodu, da ponovi abdest. To je došlo u rivajetku da i Ahmeda i ostalim zbirka manje poznati. A kod muslima imamo drugačiji. Kod, kod muslima imamo drugačiji hadis, znači da nije došlo da mu je naredio, nego kada je vidio da ima dio da nije oprao, kaže, rekao mu je irđija fe ahsin vuduek. Vrati se, kaže, i eh, ahsin vuduek učini, li, učini, eh, dobro uradi, dobro ovaj, abdesti uzmi ispravno abdest. Kod muslima ovdje u Rivad, kod muslima se ne razumije da mu je rekao da ponovi abdest. Znači, e, ahsin vodu, znači učini lijepo, dobro abdest, ponovi, e, nije mu rekao ponovi abdest. Nego on, ako je vidio na nogama, zadnje što je uradio, pravo je noge. Znači, on se mogu vratiti oprat noge samo. To se može razumjeti kod, kod muslima iz Rivad. A iz ovog hadisa ovdje, kod Abu i Ahmeda se razumije da stvarno rekao da Eh, ju'idu, da ponovi abdest. Tako, eh, sad ova dva hadisa su jako škakljiva pitam da razumije, kako da se razumije. Da, da li mu je rekao zato da ponovi abdest, zato što je, ovaj, pazite, ako je, proš, ako je, znači, ako mu je vidio jedan dio da mu na nog, da, mnog, da, da na nije bio opran, što znači ostalo je bilo oprano, jel tako? Eh, znači, mogo je, je da se vrati, da je, je da se vrati, da, da mu bilo oprano, mogo je da se vrati, da samo opere noge. Kako je znao poslanik sa selen da mu nije opran taj dio? Osim na osnovu toga što je ostalo oprano. Jel tako? Ostalo je bilo, znači, pokvašeno oprano, jedan dio je svijet, bio svijetan i ukazivo da nije opran. Jer ako, ako je sve se osušilo, kako znaš koji dio je opran? Tako, znači, nije bilo sve osušeno. Ako nije bilo sve osušeno, znači, mogao je se vratiti da opere, jel tako? Međutim, on mu rekao, ponovi abdest. Ako je rekao ponovi abdest, Znači ovo sad ima jedan, drugu posljedicu, a to je po pitanju, ovo je po pitanju da bude da onaj da, da, po pitanju redoslijeda, a onda imamo muvalat, da bude uzastopnost u abdestu. Ova dva hadisa, inače, znači, njihovo razumijevanje se vraća na dvije mesele. Uzastopnost abdesta da mora ići jedno za drugim, ako napraviš veliku pauzu, toliko da se osuši dio noge, znači moraš ponovo uzeti abdest, i to da mora ići redoslijedom. Mora ići redoslijedom kojim redoslijedom? Znači, e, iz ovog hadisa ovdje, ako nije opro na, na, na znači oni se mogu vratiti da opere, ili tako? Ponovi abdest. Da li se uz ovog ponovi abdest razumije da je mogao samo da operi stopalo ili mora ponoviti komplet abdest? Komplet abdest. ako mi je bio oprano dio noge, zar nije logično po redoslijedu da je mogao samo da operi stopalo? za nije logično tako? ova dva hadisa su škakli po pitanju razumijevanja. I zbog toga ima veliko, veliko razumijevanje kako ih shvatiti. Šta je on stvari ponovio? Je ponovio komplet abdest ili opro samo noge? Jedan hadi, jedan hadi i drugi govori u istom kontekstu. Isto, e, da, da, li govori o istom slučaju, to je druga priča. Ali govori o, istoj situaciji. Da osoba nije oprala, da je rečeno vrati se. Ovdje, znači, učini lijepo abdest, izvrši dobro abdest, lijepo, a u drugom ponovi abdest. Tako da, znači, razumijevanje iz, razumijevanje iz ova dva hadisa, šta je ispravno, kako da postupi, ja, jako škakljivo. E, ima mogućnost jednog i drugog. I onda ima nešto što ispadne da je nelogično. Dobro, da ne zgomplikujemo. Vidim nekako blijedo me gledate. Uglavnom, vraćamo se na to. E, jer ovdje, ovdje nije spomenuo autor. On je spomenuo ovdje tertib. Spomenuo tertib da bude da bude po redoslijedu kako je došlo znači, u kuranskom ajetu i e, spomenuti dokazovi ostali. Na kraju završava, kaže jemse hvala imameti ili jedna Mesa hvala imameti i kaže i e, do, da potari po turbanu, jer poslanik sam vršio potarne po glavu, Mesa hvala nasijet, nasijet i al imame, na hadisa gdje je on potrao po, po turbanu i e, po nasi, znači prednju dijelu glavi. Što to ima za sebe? Ovo nije uopće, moru nositi ovdje kao osmo da stavi. Potiranje po glavi. Znači, nije potrebno, ne kao osmo, ne vezi sa osmo, kako će biti osmo ovo, znači. Potiranje, to može reći samo vid kao olakšice da se može potati, jel tako? ne Nema smisla spominje kao osmo. Dobro, znači ispadne ima sedam ovdje. E, sad ovdje nas znači, jel ovo sve spomenuti stvari, jesu one ruknovi, vađbi, valjanosti abdesta? E, znači, ima tu veliko razloženje, pa, oko ovoga oko ovoga, znači šta sve ulazi ovdje. E, pa recimo skupina učenjaka gleda malo drugačije. Oni kažu odvojit ćemo šartove valjanosti abdesta odvađiva je i farzova abdesta. Pa kaže šartovi valjanosti abdesta. Ono klasično što inače ne navodi se da je osoba muslima, da je punoljetna i pametna. To je, taj šart ne možemo spominjati, njega možemo spominjati, to je podrazumijeva, znači da bi, neko, da bi nekom valio abdest bio prihvaćen uopšte, znači mora biti da je musliman, punoljetan balet i e, e, mumejez, da je puno pametan. To možemo na stranu Znači, kaže, prvi šart ovdje vezan, znači bitan, to prvo nijet, da ima nijet abdesta. To je jasno, ajde. I dokaz jasan. E, onda da voda, drugi šart, da voda bude tuhu, da voda bude čiste, čista i čisteća. Znači, to je šart. On kad dođe nečistom vodom, abdesi se sa mlijekom, abdesi se sa, sa sokom ili sokom. E, treći šart kaže da otkloni ono što sprečava dolazak vode do tijela. Znači, ima nešto, mimo laka da ima nešto zamotano, da ima nešto stavljeno, da ima obloženo ili ofarbano i tako dalje. Znači, i to je uslov. E, mada to nema spomenuti u dokazima, ali to se podrazumijeva. Znači, mora doći voda do svih dijelova tijela. E, treći, e, četvrti šad e, da kaže istin i siđmar, a to je da je da očistio, znači da, da očistio svoju duburu od nečistoći. Znači da nema nečistoći na tom mjestu. Peti, kaže alat i šesti trti. alat to znači alat znači uzastopnost da bude jedno za drugim. Da se ne pravi pauza između pranja, da neko opere recimo, opere ruke, lice, e, lice i opere ruke do laktova i onda ode i nešto zabavi, 5 minuta nešto radi tamo. I vrati se i nastavi dalje. Nastavi dalje da, da, i završi abdest do kraja. Jel mi ispravan abdest ili nije ispravan? Znači, znači e, po ovom ovdje znači, mora biti uzastopnost. Koja je to granca gdje je e, dozvoljena da se pravi pauza između jednog pranja dijela organa do drugog, islamski pranci su uglavnom govorili da se, da kada pere sljedeći organ, da mu se prijetudni ne osuši. To je kao neka granica. Znači, da ne prođe toliko vremena. Koliko treba vremena da se osuši prijetudni organ? Primjer, pretpostavljena osoba se umila, sad treba prati ruke do laktova. Napravi pauzu. Koliko treba vremena da se osuši lice? Završi ili zimi ili ljeto i čije lice. Ko ima obraza i ko ne ima obraza. Znači, sad, to bi se moglo izvršiti, e, e, a zavisi normalno, od sredine, od okolnosti, ovaj, koliko vremena treba da prođe. A onda kaže tertip, tertip da ide redosno, to su spominjali. Ima učenjaka koji smatra jedno i drugo od ovog da nisu šartovi kad nema dokaza. Ja dok dam dokaz, a ne sunete da to, da to, to mora biti tako. Mi se pozivamo na Kur'an, da dajem dokaz Kur'an, da mora biti uzastopno i da mora biti u redoslijedu. Da jasno ukazuje na redoslijed. To što je spomenuto u Kur'anskom, mora ići neki redoslijed u Kur'anskom majetu. Mora, kako dok neš mora neki redoslijed ići. Da li je ta redoslijed uslov, šart valjanosti, a e, to sad pitam, mi o tome govorimo. E, pa oni koji kažu, niti mora ići uzastopno i redoslijedu, znači kad je obrnut rade, prvo ruke, pa lice, ovo namiješao, po njima je ispravno. Ima skupina čenjaka koji to smatraju. Većina je na ovom ovdje. Većina učenjaka je da je uzastopnost i redoslijed da su, da, su, da su šartovi valjanosti abdesta. <clears throat> I spominje, znači sljedeći šart, ovdje smo naveli 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 smo do sada spomenuli a onda učinjaci navode, kaže, pranje, gaslu džemile a u ađib gaslova. Kaže, onda da se operu, kad je svi organi, dijelovi tijela koje je vađib da se operu. E sad dolazi šta je to vađib oprat. E sad tek dolazi ovo ovdje što ovaj spominjao. Ajde. Šta je vađib oprat? Kaže lice. Potpuno lice se operi. Pa naveo dokaz. Kaže, pranje ruku do laktova. E, činjenje e, mesha po glavi sa pranjem ušiju ima ovdje veliko razilaženje. Da li, je, da li ulazi pranje ušiju u, u mes ili ne ulazi u mes? Pa oni koji dokazuju, dokazuju to sa hadisom e, koji je ocijenjen vjerodostojnim, a to je da je poslanica rekao e, e, u nanim in res, dva uha su od glavi, u kontekstu abdesta naravno. Ako su od glavi, znači ako učinimo mes po glavi, znači treba i uši oprati, Druga skupina učenjaka kaže da uopšte to nije uslov. Znači, Mesih je došao jasan u ajetu, ovo što je poslanik radio, to je upotpunjavanje, to je mustehab i tako da smatra da je pranje ušiju mustehab, pred, unutrašnje vanjske strane ušiju. E, onda pranje nogu do članaka. Znači, jedan, dva, tri, četiri. Ove četiri stvari su sve spomenute u kuranskom ajetu. To je vađiv oprat. A onda ovdje unutar ovih vađiba i koji su oni odnačili da su oni ovaj, uzimaju što su god stavili šartove. A to je da bude tertibim alat. Znači, ove četiri stvari da se operu i da bude po redoslijedu i uzastopno, znači ispadne šest, ima šest eh, tih farzova ili ruknova, zovite kako hoćete da bi bio ispravan abdest. Ovo prije toga su šartovi valjanosti. U šartovi valjanosti znači ulazi tu i nijet, da ulazi voda s kojom se periš da je ona čista, e, da, si ti, da ti je tijelo čisto od, od nečistoće, pogotovo od dubura i tako dalje. A onda ovdje imamo znači ono što je u kuranskim ajetima od lica, pranja lica do laktova, e, e, pranje mes, činje meska po glavi i pranje nogu do članaka, a onda samo se doda na to. Znači to četvero i doda se uzastopnost uzastopnost i redoslijed. I onda ispadne da ima šest. I to je bliže, to je ispravnije. Ono onda, da li ulaze uši? Da li ulazi zapiranje usta i nosa? Da li ulazi u vađibe? Znači usta i nos. Kad se ovdje kaže da onaj, e, skupina očenjaka kaže, kad kaže pranje potpuno lica, kaže ulazi pranje i usta i nosa. Li, e, to ulazi u lice. Kažu kaže ne ulazi. Jer znači, ono što je u ustima, otvoru ustima, ono što je u nosu, to je unutar lica, a ne na licu, majskom dijelu lica. Uglavnom, u slučaj, znači, oko toga ima razilaženje. Oko pranja ušiju i oko pranja znači, usta i nosa ima razilaženje. A onda se ovo poslije odražava, vidjet ćemo poslije pranje usta i nosa se odražava na gusu. Odražava se na gusul. Da li je tamo šart valjanosti gusula da izapereš ili nije šart valjanosti, a to se pogotovo e, odražava, izražava kada osoba uđe u vodu i izađe iz vode ono obično kada čovjek sablije, ili kad sablije samo vodom i nije zapravo nos. Da li mi je ispravan gusul i nije ispravan gusul. Doći nam ta, tema. <clears throat> znači, nama nije cilj da ulazimo u detalje, da iznosimo sve argumente, da pojašnjamo. Ovdje je cilj samo da, se navika onda onako kako su islamski pranci obrađivali ove teme. E, znači, ovdje što je naveo Ajd Karni, ovih sedam stvari, e, ovo osmo, znači, nije potrebno, imao potrebe da navodi uopšte, E, mi imamo ovdje, šta je on ovdje dodao, e, za razliku od, od ovog što smo ovdje se vratili na ovu knjigu, e, što je posebno izdvojio pranje i zapiranje nosa i lica, ovaj, ubacuje nijet i, i zapiranje usta i nosa. Stavio kao posebne, kao posebne šartove ili vađive farzove abdesta. U svakom slučaju, znači, nadam se zapamati, znači ono oko čega se postoji razilaženja oko onog oko čega su malte ne složne. se se ono što je došlo u kuranskom majetu na četiri stvari, dodate, znači većina učinjaka je da bude po redoslijedu izastopno sa onim, sa onim znači, onaj, ograničenjem uh, e, e, uzastopnosti, kad se prekidu zastopnost, kako pojasni islamski pravnici.